Vra die Heere vir reen in die lente en hy sal dit gee. Dit is die Heere wat die reen wolke maak en hulle laat stort reen. Hy sorg dat daar genoeg groenweiding in die veld voor almal is. Paie mense soek hulp en raad by die afgoedspeelkies wat in hulle huise is. Ander mense weer vra hulp by mense wat sê dat hulle die toekomst vooruit kan vertel. Die raad wat hulle kry, is niks waard en niks anders as leens nie. Mense wat sê dat hulle drome uitleek, bedrieg ander mensen. Die troos wat hulle kastig vir mense gee, help nie rechtig nie. My volk is nou soos verdwaalde skape wat nie een herder het om hulle te beschermen of richting te gee nie. Hulle is leierloos, die Heere sê, ek is baie kwaad vir jullie leiers wat na die mensen moes kyk. Ek gaan hulle straf, ek is my volk Judase herder en ek sal hulle verzorg. Die Heere sal zorg dat hulle weer trots op hulle self is. Uit Jeda zal al die leiers vir die toekomst kom. Hulle sal soos die hoeksteen van een gebouw wees. Hulle sal wees soos die pen wat die tent anker en reg ophou of soos die boog wat in gevechte gebruik word. Hulle sal soos dapper mense wees wat oorlog maak. Hulle sal hulle vijande heeltemal verslaan. Die vijand sal soos modder onder hulle voeten vertrap word. Omdat die Heere by hulle is wanneer hulle veeg, sal hulle selfs die vijandse soldaten wen wat op paarden rijdt. Die Heere sê, ek sal Jeda wat in die zuidelijke deel van Palestina bly, weer sterk maak. Israël wat in die noorde van die land woon, zal ek red. Ek sal hulle na hulle land toe laat terugkom, omdat ek hulle lief het. Dit sal wees of ek hulle nooit van mij af weggestoot het nie. Ek is die Heere hulle God wat antwoord gee op die gebede wat hulle gebid het. Die mensen van Israël zal soos dapper soldaten wees. So bly sal hulle wees dat mense sal denk hulle het te veel wijn gedrink. Hulle kinders sal alles zien wat gebeur en bly wees daarover. Hulle sal baie bly wees oor wat die Heere gedoen het. As ek het teken gee, sal my volk bij mekaar kom. Hulle weet ek wil hulle weer vry maak. Hulle sal weer net soveel mense wees soos hulle was voordat hulle uit hulle land weggevat is. Ik heb toegelaat dat hulle so saad ooral tussen volke gestrooi word. Maar al is hulle daar in die vreemde landen, zal hulle niet van mij vergeet nie. Hulle en hulle kinders sal die omstandighede daar oorleef. Hulle sal naar Israël toe terugkom. Ek sal hulle uit Egypte en Assyrië terugbring en hulle weer in die geleerd gebied en Leban onlaat bly. Daar sal amper niet genoeg plek voor hulle allemaal wees om te blij nie. Hulle sal dier die onstuimige waters van die sedert gaan, van die golven zal vir hulle een pad maak. Verder zal die water van die Nijl opdroog. Assyrië is baie nees in die lucht maar hulle sal hard aarde toekom. Egypte zal ook niet langer baas speel oor ander mense nie. Ek sal my mense sterk maak. Hulle sal zekere goed doen wat ik, die Heere, hulle die mag zal gee om te kan doen. Ik, die Heere wat sterker als alles in allemaal is, het dit gezegd.